Vi segla förra månaden med last på Amsterdam Då skutan vår sprang läx och vi kom aldrig någonsin fram och femton man fick följa alltid den kalla bölja där mången sjöman fått sin grav alltid det saltan hav för sin trohet för att tiden nu ska gå har jag satt mig i en vrå Ensam på en krog i Hamburg Jag av ödet drabbats hårt och det kändes dubbelt svårt Ensam på en krog i Hamburg Inga mynt har jag i fickan Ingen hyra kan jag få Sista öret gav jag flickan Till en bir, hallå, hallå jag vill vara glad i sin, jag vill dränka sorgen min. Ensam på en krog i Hamburg, här sitter jag allena långt bort i fjärran land och känner mig så ensam som man bara gör ibland. Jag har ju inga vänner och ingen som mig känner. Jag önskar blott jag fått min grav allt i saltan hav för min trohet. Och nog drömmer jag igen om min egen lilla vän Ensam på en krog i Hamburg Att jag slitit som en hund vill jag glömma för en stund Ensam på en krog i Hamburg Jag har skrivit några rader hem till Sverige i ett brev Men min nöd jag för min fader lika väl ej fullt beskrev så de vet ju ej att jag sitter längtande idag Ensam på en krog i Hamburg Jag har fällt så mången tår när min längtan blev mig svår Ensam på en krog i Hamburg Finns det mera trist på jord än att sitta vid ett bord Ensam på en krog i Hamburg Det finns gott om prästarinnor som nog kunde giva tröst Men idag får inga kvinnor vila vid sjömannens bröst Men den vän som jag har kär hon är hos